Ertugrul, turca hero, dua parto. En la unua episodo de la unua sazono de la turca televizerio Dirilish Ertugrul, Revivigio Ertugrul, one excias que antau la comenzo de la agado estis ocasinta lleno. Responde al mongola invadoi, la nomada en turca triboi fugis el centra Asio. Uno el ili, la Ogusa tribo Kai, eclogis en suda Turquio con du mil grandai tendoi. Cil mi diris, in quelcae versioi de Wikipedia, trovigas resumo de la quin sazonoi. Vido quiu legeblas en la Portugal lingua versio per la unua sazono. Ertugrul uno e la filoi de la cefo Salomono Shaho, cutime chassas con siae tri nedisigeblae amicoi. Unu tagon ili rencontas transporton de tri captitoi condamnitae de la templanoi. Ertugrul cae liae amicoi mortigas la cavaliroin cae savas la vivon de la tri captitoi. La iuna virino Halime, siae patro cae frato sen coni ilian veran identetson, Ertugrul ca liai amicoi, conducas ilin al sia tendaro. Halimi, ca sia patro, ne malcasas ilian veran identetson, char ili timas esti captotae de nove. La patro estas selgiuca sultano. La alveno de la tri captitoi causa serion de malfacilajoi a la tribo caii. La Seljuk imperio minatsas militon se la familio ne revenos, cae la templanoi desiras vengi la morton de siai collegoi cae la escapon de la tri Seljukoi. Tioi minatsoi igas membro membroin de la tribu cae culpigi la chefon Salomono Shao pro tio che li ne evites tioin problemoin. La tumulto en la tribu servas ala ambizio de Curdoglu, jurita frado de Salamono Shao. La desiro de Curdoglu estas forig la cefon cae igi la estro de la cae tribo. Volantes solvi la problemon, Salomono Shaho donas al Ertugrul la tascon trovi novan lodge locon por la nomada gruppo. Li specife sendas Ertugrul cae liaen tri amicoin al Aleppo por establi interconsenton cun la tiea sultano. Tio estas la resumo de la unua sazono. Tamen, gi facte resumas nur la quar unuaen episodoen, el septec ses. Cio ocasas en la sequae septec du episodoi multegae per fortae bataloi cae bataletoi, multae sen compatae murdoi cae perfidoi, exemple la viziro de la emiro de Aleppo cum laboras cum la templanoi, la bofratino de Ertugrul conspiras cune cum curdoglu contra Salomonu Shao. Estas multe da agado cae multe da surprisoi cae ancau amo principe la amo inter Ertogrul cae la iuna Selgiucino, sed ancao inter uno e liai amicoi cae bela filino de la forgisto de la tribo. Mi nec povas, nec volas resumi la tutan sazonon, cae ancora malpli la tutan serion, cion cetere min espectis, sed mi volas fari quelcaen commentoen. Kil mi diris pasintan semainon, la serio estis granda successo en la turca televido, cae ancao esas laudire internazia successo en Netflix. Kial? Bone, temas pri superproductajo, cae supre mi diris, di gi enhavas multe da agado, multan surprisoin, cae ancao scenoin de amo. Sen sexumo, cae sen kisoi amo inter viroi cae virinoi, cae amo inter ge patroi cae ge filoi. La musico es astre bona, ge bona accompanas la diversa in tipo de scenoi, cae la tuta historio es as interesa pro tio, che ge montras la vivon cae cutimoin in la dectria iarcento in suda Turquio, en nomada tribu, in la urbo Aleppo, che nun un tempe situas in Sirio, cae in la tiea palazzo, cae anco in la mese poca castello de la Templanoi. Si indas che in la epoco de Ertugrul la islamanoi estis reconquerintai Jerusalemon, cion la Templanoi cae la cruz militistoi sia flanque volis reconqueri. Pri la tiama situatio de Jerusalemo, vidu en la Wikipedia articolo Jerusalemo la mallongan parton la islama ca la crucista periodo. Venontan semainon mi daurigos citiun articolum pri la menciita serio.